issa wasal mument li nkomplu għaddejjem l-istorja tagħna. Se nibqgħu bbażati fuq l-istess ġurnata fi ħadet post tal-istorja fl-ewwel parti tal-episodju tal-lum. Se ngħaddu għad-dar ta' Mary u Turu Gold, ommu Mr. Kerry, iktar tard matul il-ġurnata. Aj, ma jaħasra kif għajjajt. Saqajja lanqas qed inħossom. Se nibdew jekk alla jrid. Tibdix taqbad miegħi ta' da żgur, mhux inti la kerba sija tnaddaf. U ma nafx kif iddum għaddejja daqshekk jien. Lanqas li għandna xi palazz. Minħabba l-ħmieġ li talli int l-ewwel wieħed, u ara x'se tagħmel b'dak il-qasqus ta', iddejjaqt innaddaf warajh. Mhux biżżejjed irrid nieħu ħsieb il-kelb ta' Kerry? Għax l-oħra basta ġabet kelb u lanqas ftit ikel ma tagħmillu. Imnalla nkun jien hawn ġew, għax kieku ilu li miet bil-ġuħ dak il-povru kelb. U iva kellmet l-ekta? Kemm sirt nervuża dan l-aħħar? Mhux ovvja nsir nervuża. Kollox għal wiċċi qed jiġi. Mela l-ewwel tiġi l-għażiża tifla tiegħek. U tiegħek le? Mela l-ewwel tiġi t-tifla tiegħi u tiegħek. Tajjeb hekk. Tiġi tgħidilna li ser tiżżewweġ fi żmien xarejn. Imbagħad tiġi tina l-aħbar li sakemm isibu post hi u Mikiel ġejjin joqogħdu hawn. Magħna! Is-sabiħa hi li issa qed ikolli nagħmel kollox jien. U dan għadu mhu xejn. Stenna ftit ieħor li jasal iż-żmien li nibdew nilqgħu l-mistednin hawn ġew. Jien irrid naqla' kulma hawn għax bintek bil-kemm tkun 'l hawn. Le, jien dan l-inkwiet m'għandix xi rridu. Taf x'nagħmel hux? Immur ninkiteb ġo xi dar tal-anzjani. Imbagħad naraw fejn taslu int u bintek. Hija hi ma hi. Taħseb li m'aħniex kapaċi ngħixu mingħajrek? Hux kapaċi kapaċi. Kieku kelli nitlaq jien minn hawn, int l-ewwel wieħed timtella kollok baqq għax lanqas subajk fl-ilma mberek ma tbill. Ma jien hawn. Afżal għassa, ara jien ilni hawn ma dan il-foqla missierek. Jien foqla, mela inċint. Le skużi foqla ma tgħidlix. Eh, allura inti sta tgħidli, u jien le. Maqtawa moħħkom dejjem biex tiġġieldu. Ara ma tagħmlux hekk dik nhar tat-tieġ ta' għax ma jkunx tieġ għalija. Hemm x'qed tagħmel ma' bil-fardal? U tgħid mhux timmudella quddiem missierek? Se nibda nsajjar, hux! Issajjar issa? Ma tafx li rridu mmorru għand il-ħajjata minħabba l-libsa? U issa mmorru darb'oħra? Immorru darb'oħra? Mela int veru ħlift li tkun il-kaġun tiegħi? Illum irridu mmorru mhux darb'oħra, għax imbagħad hi jkollha tagħmillek xi alterations fil-libsa ma jkunx hemm żmien, u jien ma ridekx tidher għar minn ħaddieħor. O iva, ok, ħa toqgħod tgħajjat. Ħa mmur naħasel malajr u nbiddel. Għad trid tinħasel, nispera li mhux beħsibek id-dum ta' si oħra tagħlaq il-ħajjata. Għamel għalli li qed taħsibni missierek. Dak idum biex il-esti, għalħan nitla' malaj. Stem bil-ħaq ma qabel titla'. X'in qalissa? Dakinhar ta' tieġ, Serena, Serena ser toħroġ minn hawn ukoll. Ser toħroġ minn hawn ukoll. Isma' mela qed taħseb li għandha xi palazz hawn jew? Fejn se noqogħdu aħna kollha? U għajma min jisimek, mhux se nkunu ħafna, se nkunu jien, int, missieri, Serena, Ġola, Mildred, Axel, Linda u Gertrude. Disa persuni? Għaw? Iva Maja ħasra. Ġola ovvjer trid tkun hawn għax dik ser tkun ix-xut tiegħi, Mildred il-bridesmaid u Axel il-page boy, Linda x-xut ta' Serena. U Gertrude il-bridesmaid ta' Serena. Ma jistawx jiġu għan flasġija qabel nitilqu. Le ma, L-ewwel nett il-makeup artist mhux ser toqgħod tiġi minn post għal ieħor. U t-tieni nett tar-ritratti hawn flimkien irridu nkunu. Allura jaqbel li jiġu minn filgħodu hux? Eh, m'hemmx tagħmel hux? Inut li noqgħod nargumenta miegħek għax mid-dehra aħsib ta' kollox diġà int. Tajjeb ukoll. Ara ħa nitla' lesti, issa fejn nieħu paċenzja, inkompli nieħu hux? U mid-dar ta' Mary u Turu Gold ngħaddu lura għall-uffiċċju tal-Actors Talent Agency. Kemm Serena u anke Ortenzia għadhom ix-xogħol. Overtime! Jien mhux se nlaħħaq dan kollu waħdi. Issa fil-każ inkompli ħada. Inna ġurnata għaddejjin. U anka jien, inlesti l-aħħar tliet karti u nparpar l-hemm, illejla rridu nikbu l-inviti. Allura, x'qajtlek Miss Manduka l-ewwel meta tħall tkellima? Għattila li se jkolli nitla' l-Greċja malajr. Ovvjament, eseġerajt ftit, għattila li hemm ir-raġel ma tantx jiflaħ u li għandu bżonni hemm. Kieku jisimek Lawrence, ara x'jagħmillek? U dak kwiet, bil-kemm jitniffes, u msomma, Mid-dehra tħassritni għax qalt li nista' nitlaq meta rrid, jitnaqqasli mil-lif. Jiġifieri ħa tibqa' mpjegata hawn għalissa? Dan ifisser li ser terġa' tinżel Malta? Jien hekk nixtieq. Issa nipprova nikkonvenċi lil Lawrence ninżlu lura Malta għal kollox. Il-Greċja qabżitli u jekk ninżlu hawn Malta m'għandniex għalfejn noqogħdu nfittxu post għax nistgħu noqogħdu f'ta' ommi. Isma', Simon x'inhu jagħmel fl-uffiċċju ta' Miss Manduca? Issilu hemm mhux xi minuta? Ma nafx. Forsi ġi ġibilha xi karti li għandhom x'jaqsmu ma' xi flus tal-kumpanija? Naħseb jien. Insomma, jien lesta. Ġejja int? Le, le, mur. Issa nlesti l-aħħar ftit u nitlaq imbagħad. Inti taf. Narak għada. Good night. Good night. Rosina Stellina Aquilina rrid ngħid. Jien Ortenzja, Ortenzja Mikallef Papadopoulos. Qed inċempillek għax sirt naf li int l-awtriċi tal-ktieb li ħareġ milux. L-imħabba ġenwina minn għalija jismu. Le, le, jien mhux ġurnalista. Qed inċempillek biex nara mnejn nista' nakwista l-kopja ta' dan il-ktieb. Ili ħafna nfittex minn kitbu U issa li sibt li int l-awtriċi, nixtieq il-kopja ta' dan il-ktieb. X'ġifieri ma nistax? Jiġifieri jien ma jistax ikolli kopja. Hello, hello, ara din kemm ħelwa wkoll, qabdet u qatet. Mela fl-aħħar innexxi li nsib minn kitbu dan il-ktieb. Għatli li ma jistax ikolli kopja tiegħu, u mank qalt li għalfejn, qabdet u qatet. U li, għarem ħan itlaqlem, issa nkompli għada. U Ortenzja kif ħarġet mill-uffiċċju, baqgħet sejra lejn dara. Biss, mhux l-istess għamlet Miss Manduka, li kienet għadha fl-uffiċċju tagħha titkellem ma' Simon, l-awditur. Ma jinteressanix. Jien irrid flusi. Mela jien għedtlek li mhux ser toħodhom. Insejthom, dak kull ma ġara. Għada rrid flusi. Ma rrid skużi. Jien għentek fil-pjan tiegħek u issa rrid nitħallas. Ejntni min jisimek. Ma milċejn speċjali. Ix-xogħol kollu jien ħattu. Taħseb? Hekk hu, jien xewwixt lill-kumpanniji biex ma jibqgħux jaħdmu ma' din l-aġenzija u kien bis-saħħa tiegħi li l-aġenzija tilfet il-flus li tilfet. Int kull m'għamilt huwa li Jane Town tavża lil Kerry li l-aġenzija qed tfalli. Xogħlok wara kollox! U żammejtha l-qiem magħluq! Insejt? Li kieku ridt, stajt nikxfek. Iva OK, diġà għedtlek. Il-flus toħodhom għada. Nisperaw mer, għax inkella. Inkella xiex? Tikxifni ma' Kerry? Le. Mal-pulizija? Laqqas. Biss, tiċċajtax miegħi. Jien nista' nikkontrolla lek ħajtek kif irrid. Għandi ħafna kuntatti ġewwa sqallija. Xiex? Mafja? Ekku, jekk teħlisa miegħi, magħhom ma teħlisix. Mel isma' minni, u għada ġib il-flus. Inkella ħajtek ma ddumx wisq gawdiha. Issa jien x'ser nagħmel? Nejn se nġib 70,000 ewro oħra. Kull ma fadalli ftit flus. Li kelli bihom ħallast id-dejn ta' hawn. Ma bsarx li Simon kien se jitla' daqshekk fil-prezz. U dlonk Miss Manduka ċemplet lill-oħta Rosie. Tiegħi hux! Se mmur nikteb il-wirt. Imma għala? Biex jekk niġi nieqsa jien, l-affarijiet tiegħi jmorru għand min għandhom imorru. Dan il-lejl miet ħabib ta' Paul. Indunajt illi aħna mhux għal dejjem hawn. Philly kien OK. U f'daqqa waħda miet. U hekk ikolli moħħi mistrieħ li l-wirt tiegħi lest. Imma żgur li int OK? Jew qed taħbili mezz? Serraħ rasek, Rose. Jien OK. Alla ħares kull min imur jikteb il-wirt għax ikun ġralu xi ħaġa. Veru! Il kemm inni nistenni Kortenzja. Tlet ijiem oħra hemm inkun. Taf kemm immissjajtu Kortenzja. Anki jien. Ma stajtx tajtni aħbar aħjar minn hekk illum. Issa mmur ngħid lil Lela nagħta ħdejna. Dik tieħu gost żgur. Selli li għalija. Narak tlet ijiem oħra mela. Aħra ma nsibx kull mem ta' taħt fuq ta' għax ħażin għalik. Fimtux. Ħalli fidi, kull imkien pupilla sa slib. U sakemm Ortensja u Max kienu qegħdin jitkellmu, Marigold u Turu kienu qegħdin fil-bitħa, waqt Bella Cafe u oħra jitkellmu flimkien. Għandek tajtur, ftit ġranet oħra u kerret tkun mara miż-żewġa. Kibret mar, Għadda wisq malajr żmien, għadni niftakarha żgħira. Kemm kienet imqarba, tiftakar meta darba morna trade fair tal-qed tiġri tilfet, kemm kienet bkiet. Niftakar, Ara kemm ngħid fuq it-tieġ, imma kuntenta li ser tiżżewweġ, kuntenta li fl-aħħar sabet lil xi ħadd li jħobba. Rabbejni sew, għandna l-fejn nkunu kuntenti, ma tantx għadek issib ħat-tifla tagħna llum. U la jasal iż-żmien li jsibu postu jitilqu minn hawn u Mikiel, aħna nispiċċaw waħedna tur. Veru, Hello, tellina Rosina Kwelina, kudani għallumni. Forsi ġiġi bilax. Ġiġi. Il-kas jek tkun trid ninti għannu? Le, għabżitni li li. Tara. Nitla tittej. Eh, all right. Hello. Nistax najja, ma nistax najja. Issa llum l-iktar ġurnata li ma tkellimx l-iskola jien, għax ma kontx hemm. Ah, darret flusi. Marret skużi. Jien qedlek bil jien Iva, veru, ma billi ġejna sa' hawn qabel ma għamilna xejn. U dlonk mis manduka ċemplet lil oħti Rosa. Ħu dan iċ-ċurkett bħala sinjal ta' mħabbti. Stenna ftit qabel inkomplu. Oqgħod mar lanqas ħaq min qed jarak. Jara li jew. Ġralek xi ħaġa Hortens? Għadni kif ippruvajt pregnancy test. Ajma! Ajma qalbi! Ajma xoġi! In-nifs! Dan u aktar fl-episodju li jmiss fis-sensiela romantika l-Aġenzija.